jet com a irmã do parça. Vem que lá na casa dele é motel de graça. Aproveito, deixa, sem ela da queixa. Pulei a janela, champanhe morango com a mexa. Morre de ciúmes dela com os amigos. Várias ocorrências de vários crimes escondidos. Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que pastor, só esconder. Mas é sigilo meu e dela cores, aquarelas que bastou só esconder. Ô irmã gostosa que esse maluco tem. Todo dia é salve, cola, não tem ninguém. Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar. Sua irmã delícia, o livinho vai pegar. Ô irmã gostosa que esse maluco tem. Todo dia é salve, cola, não tem ninguém. Gosta pegar sua irmã dele. jet com a irmã do parça. Bem que lá na casa dele é motel de graça. Aproveito, deixa, sem ala da queixa. Pulei a janela, champanhe, morango com a ameixa. Morre de ciúmes dela com os amigos. Várias ocorrências, vários crimes escondidos. Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que Pastor só esconder. Mas é sigilo meu e dela, cores, aquarelas que pastor só esconder. O irmã gostosa que esse maluco tem, todo dia é salve, cola, não tem ninguém. Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar. Sua irmã, o Davi que vai pegar. Ô irmã gostosa gostosa que esse maluco tem Todo dia é salve, cola, não tem ninguém Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Sua irmã delícia, o livinho vai pegar Sua irmã delícia, o Davi que vai pegar fiz o jet com a irmã do parça. Vem que lá na casa dele é motel de graça. Aproveito, deixa, sem ela da queixa. Pulei a janela, champanhe morango com a ameixa. Morre de ciúmes dela com os amigos, várias ocorrências.